Він ще щось говорив навздогін родичеві, але той йшов уже не озираючись, повз пристройку, повз двері і вікна кожного розділу її. Нарешті підійшов аж до самого крайнього, зупинився біля дверей. Гей, двері були тепер не ті. Двері були, видно, нові, та ще й недавно пофарбовані сірою, хорошою арештанською фарбою, але вікно було те саме. Воно так само, як і 30 років тому, дивилось на смітник і клозет, що були теж такі самі, як тоді. І запах тут стояв той самий задушливо гнилий, огидний, і вікно було так само, наче від цього запаху глухо запнуте якоюсь червоною запоною і тьмяно світилось. Ні-ні ні. Тут все було трошки інше, ніж там, у липках, звідки він тільки що прийшов. Але яким зворушенням віяло від цього старого рідного колодязя, навіть від цього смітника, від цих подертих стін особняка Юхима Біленка. В цьому палаці колись так давно-давно, ніби тільки вчора, він, Степан Іваненко, студент, член комітету українських соціалістів-революціонерів, здіймав пролетаріат духом правди і свободи. Так само надвечір він непомітно приходив сюди, так само переодягнений у стару кепку і подарте вбрання. Його вже чекали такі самі, як він, безвусі, молоді, але страшно серйозні таємничі личка товаришів з заводу. І він їм годинами розповідав, що таке соціалізм, коли він настане на землі, як тоді люди будуть жити, працювати в палацах, ясних уквічених квітами, в музиці, в спокої як усякі пристройки, нужники, злидні, воші, голодування, пани, жандарми, все це зникне з землі на віки вічні, і тільки тяжкий кошмарний спомин про них лишиться в людей. Ті молоді обличчя десь дуже тепер постарілись, згадують його пророцтва та радісно дякують йому, адже вони вже дожили до обіцяного ним соціалізму. Ось як він пахне. Степан Петрович люто плюнув і рішуче постукав у двері, за якими чувся дитячий плач і сердитий жіночий голос. Від стуку і плач і голос стихли. Тоді Іваненко надушив на клямку і потягнув двері до себе. Вони розчинились, і на нього війнули іншим духом, духом застояної теплої вогкості, якогось варева, тютюну, ще чогось тяжкого. Квартира вся складалась з однієї кімнати. У ній коло дверей була піч, за піччю велике ліжко, проти нього на підлозі купала хміття, з-під якого визирало троє дитячих голівок, а коло вікна ліворуч проти печі припнувся стіл. На ньому стояла невеличка гасова лампа. Біля лампочки над листочком друкованого паперу нахилилась голова хлопчика років дев'яти. Біля печі коло лави з посудом стояла жінка, худа, довгоноса, гостроока, з навислими на щоки пасмами бруднотемного волосся, а на стільці з другого боку столу сидів з цигаркою в роті чоловік із жовто-сірим лицем, з пукатими жовтими очима, з жовто-брунатними вусами, весь ніби прокопчений жовтим димом. Усі голови встромили в Степана Петровича вражені очі і ждали. А чи живі, чи здорові Юхима і з дітками? весело гукнув гість і зачинив за собою двері. Юхим і Оксана перезирнулись. Юхим, не підводячись, підозріло, непривітно озирнув гостя і запитав, а ви хто за чоловік? Гість озирнувся на двері, глянув на вікна і тихо сказав, знайомий вашого родича. Якого родича? Того, що там пропадає в концтаборі. Коляса. Чи то з жахом, чи з вибухом радості скрикнув Юхим. А жінка випустила з рук просто на підлогу мокру ганчірку і прошепотіла. Боже наш, Боже наш. Так, так, Панаса, хитнув головою гість і широко посміхнувся. І очі його так привітно, так одверто, так по рідному озирнули всіх, що Оксана витерши руку об фартух, заткнутий за пояс поділ спідниці, відмахнула пасма волосся і кинулась до гостя. Та заходьте ж ближче, та от сюди. Юхиме, Юхиме, дай же стільця чоловікові. Гаврику, тікай звідти, сядь коло печі із своїм вченням.